što izgledaš duke? Maja, pa, nisu majke. Kako se osjećaš? Ako zadeš udarac, možeš da naučiš da ga dobiješ. Znači, ne osjećaš se dobro, jel? E, ne osjećam se ni ja dobro sa ovom vašom muzikom. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, proći će ih to, ali umeđu vremena trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To su, to je opasna muzika, to, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba. Odjedan put profi. To je ono što je najgadnije. To je ono što je najgore, ti brljaviš, ti nemaš da radiš. Ja ne znam kako da reagujem, ne znam odakle da krenem, te da, te da ti sađem. Vidi, dečko, placi. Nemoj ti da se povučeš. Posle će biti kasno. Pojedete mrak, bre. Mrak. Koji mrak? Ovo je demokratska zemlja. hrvatski mrak Narode oprosti, ako sam grešan dižem ruku na čoveka koji rastoje u neman Kao kumicom ga brišem iz virtuelnog sveta Spuštena pred njega konačna zavesa teška Od rođenja bije glas da je baš kontraverzan Jeste da je vredan srce uvek ispred svega Pa teži strani svetla, a luta mi senke ega Mu buja korov štetan guz da gube deca geta Pojam u pravcu oba pola magneta Poroka vrlina, raznina suština Papira punog šita, popularno zvanog grizla I papira s koga čitaš nekad znanog kao knjiga Najteže je samom sebi sobstvene greške da priznaš Ali samo tako moguće je ići iznad Shvatanja da grupa masa, ulica, tribina Mogu dati više svima od jednostavnog zbira Bez da sebe gradi svaki pojedinac Sa verom i stanci sa nebeskih visina Previše šupljina ima našega junaka Priča za koje se lako hvata Iskvarena mašta da samoj sebi prašta svašta To je obrazac, udobniji od vajkad nego li akcija radna Zato kao NATO ne ostavlja pravi izbor bato pa Činim ubistvo da bih se osjećao čisto nije bitno Zbog toga što falit će neki dinar nisam kilav Zaradit ću kad svaki dan se cimam Ali nikad više neću stanje da naše cimanje Bude opravdanje drugima za priče strašne Krvave bajke, krvoločne basne Što traće mlade dane, žedne, gladne, hladne, sparne Склапам капки, видим старе филмске траке Като држим ово слово, моя песма че да стане Лю se vučeš, posle će biti kasno. Pojedite mrak, ne krivi me, iz početka sve, gotovo je škabo.